Времето дојде да продолжиме со нашето проучување од седмата глава, Евангелието според Јован. Христос се наоѓа во Ерусалим на празникот Сеници, последните сеници од неговата мисија на земјата, од неговата јавна служба. Главниот говор отпага на осмата глава, значи допрва следи, меѓутоа седнице кои што и трајале според законот цела недела, имало многу време за дискусии, за поучување, за еден куп дела, што Господ ги направил со силата на Светиот Дух во Иерусалимскиот храм. Ако се секјавате, од минатата сабота брат Борче изборуваше за тоа како Христовите непријатели јудејците, така наречени од страна на Јован, во повеќе наврати во неговото Евангелие, биле од самиот Исус раскринкани како луѓе што не го држат законот. Зошто? Пошто се гледало дека не го држат однадвор се било безпрекорно. Тори самите се јавувале како тужители за тоа како Исус и неговите ученици се однесуваат, например, во саботен ден и така натаму. Не го држале законот затоа што тие тајно ковале планови да го убијат, значи планирале атентат врз Исус, и во себе негувале омраза спрема него. Со тоа Исус им рекол, штом имаат таков дух, дух на омраза и желба за убиство, тие се чии деца. Таа мисла он ке ја развие понатаму во осмата глава. Но овдека ја започнува ја започнува таа мисла. Тој укор, практично. Како говорил народот на ова сериозно разобличување? Демонот е во тебе кој сака да те убие. Со други зборови, не знаеш што зборуваш. Се обиделе да го направат будала, што би рекле ние, по-скопски. Демек, кој сака да те убие? Шо зборуваш глупости? Кој сака да те убие? Не денес брекле, шо зборуваш глупости? Кој сака да те убие? Значи, едно лицемерно прашање, наводно, никој не сака да те убие. Нешто што би рекол и некој политичар денес на некој митинг во јавноста или пред камери. Но, кој е Христовиот одговор? Од 21 стих, тој ги враќа мислите на народот на еден настан што се случил без малку две години пред тоа, подошно година и пол пред тоа, за време на Пасха, за време на исцелувањето на паралитикот во Витезда. Тоа беше и последниот пат кога Исус бил во Ерусалим и кога направил едно вакво големо дело на слава Божија. Едно дело извршив и сите се чудите. Кој било тоа дело? На кое дело мислам? Исус? Да. Сега кога е на Сеници повторно в Ерусалим, година и пол подоцна, а шест месеци после тврдата беседа, ги подсетува на последниот пат кога бил во Ерусалим, кога се изврши она големо чудо на исцелувањето на фатениот човек во Витезда. И тогаш кога ја зборувавме за петата глава, за тој случај, ги постави фонија прашање дали Христос ја нарушувал сапотата или не со таквите дела и го а, објаснив еврејскиот начин на изразување. Еврејската терминологија која што можете да ја сретнете и во Талмудот. Напоменев дека во седмата глава повторно ќе стане збор за истото, бидеќи Исус го потребува сега, дури сега, примерот со обрезанието, како заповед што самите евреи ја сметале за поважна од саботната заповед или како што вели Талмудот, обрезанието тежи повеќе од саботата и саботата треба да се наруши заради обрезанието. Исус рекол, се ви го даде обрезанието, не зато што тој од се, туку од татковците, значи Исус прави една дигресија дека се знае дека тоа од времето на Аврам, и вие во саботен ден обрезувате човек. Што велел законот? Машко дете во Израел треба да се обреже осмиот ден. Ако тој ден бил сабота, дали требало да се обреже? Се работи за сериозна хируршка интервенција, значи тоа е озбилна, одговорна работа. Да, требало да се обреже. И затоа Талмудот вели дека саботата треба да се наруши заради обрезанието, бидејќи обрезанието тежи повеќе од саботата, тоа се еврейски начини на изразување. Зошто Исус го споменува обрезанието? Ако човек се обрезува во сабота, за да не се наруши законот Моисеев, е сега, тука малко ќе застанеме. Човек требало да се обреже во сабота, за да не се наруши законот Моисеев. Со ова се, се слагаат и Исус и неговите непријатели. Сите се слагале со ова. Исус споменува нешто со што сите се слагаат во Ерусалим, да речеме, таму кај што се наоѓа. Ако човек се обрже во сабота, тогаш се исполнува законот Моисеев. Штоко се нашал некој од нас во тоа време и рекол, А што мора во сабота да го обрежеме? Дај да го брежеме наред, да почекаме еден ден само. Деветиот ден, значи, од неговото раѓање. Утре да го обрежеме. Што мора денеска во сабота да се обреже? По ова, по еврейската логика, што самиот Исус ја користи, тоа би било нарушување на Моисеевиот закон. Саботата требало да се наруши заради обрезанието, затоа што обрезанието тежало повеќе, било поважна заповед од саботната заповед. Така размислували и самите евреи и Исус го се повикува на тоа. За да после во вториот дел од стихот ја објасни природата на своето дело, што го направил во сабот. Зошто? Зошто човек требал да се обрже осмиот ден без оглед? Дали се пагал во празник, делник? Зошто требало да се обрже осмиот ден. Дали знаете? Медицината докажала и тоа многу векови подоцна, дека засирувањето и изгручувањето на крвта, факторот во крвната плазма, ги учевме по анатомија, <laughs> тие клетки кои што предонесуваат за изгручување на крвта, нај, најмногу ги има во крвта на новороденче, во осмиот ден. И после осмиот ден дори опаѓа функцијата. Значи, значи од првиот до осмиот ден се зголемуваат, осмиот ден е како максимум, а потоа опаѓа. Значи, најмал ризик за крварење е во осмиот ден. Старите евреи, значи древните евреи тоа го знаеле. Но сега Исус во вториот дел од стихот, од 23-тиот, значи првиот дел само го почитав, ако човек се обрезува во сабота за да не се наруши законот Моисеев, значи побитно е здравието, нечие, побитно е да се спаси крв, На мене ли се гневите што цел човек направив здрав во сабот? Е сега, дали го разбирате овој аргумент? Како што сведочи и Ирина Илионски, еден од раните црковни оци, крајот на вториот, почетокот на третиот век, кој што самиот загинал со, бил епископ во Лион, и самиот загинал во 202-та година со маченичка смрт заради верата. Но, како што сведочи и еврејската историја, позачно се вели дека фило, еврејскиот филозоф Филон Александриски, кој што бил современик на Исуса Христа и првата црква, но само што овој живел во Александрија цело време, бил првиот помеѓу еврејските учители кој што обрезанието го толкувал како здравствена заповед или како здравствена потреба. Се разбира многу векови подоцна, науката и тоа го потврдила. Јас времено проучував доста на оваа тема и дури евреите сметале, еврејските рабински традиционални учења, што може да денеска да ги најдете на интернет, да ги скопате на, на многу места, ако имате време го толкуваат обрезанието како еден вид исцелување, еден вид а, оздравување. Јас дори најдов во 2006 година, уште од Хартлан, кога истражував на интернет, најдов на една теорија, според која не мора да е точно, едноставно ја кажам како занимљивост. Вредите веруваат дека, дека Адам кога бил создаден, бил создаден како да е обрезан човек. Дека настанале анатомски промени по падот во грех или со раѓањето на неговите грешни потомци. Не би сакал многу сега да зборувам зошто е тоа така. Само ке сакам да кажам дека со своји очи видов случај една пациентка дојде во Хартланд да се лечи од рак на грлото на матката, што потоа беа заразени и јајници, едноставно тоа беше катастрофална ситуација, многу трагична. Не знам што потоа се случи со жената, беше многу млада, беше мислам дека беше помлада од 30 години. А, јас им зборував на, на мнозина тогаш, еве што се случува со необрезани мажи. Денес а, се, едно од најголемите бенефити, како да речем, на обрезанието, чисто здравствен аспект, значи, е што од обрезани мажи ризикот за стекнување на оваа болест кај жените, кај нивните жени е најмал. Тоа се само некои податоци кои што медицината ги кажува, кои што денеска се многу познати, но евреите ги знаеле и во Христово време, биле свесни за тоа, и на некој начин го сметале обрезанието и како здравствен фактор, фактор за подобро здравје. Исус го користи сето тоа за да каже зошто тогаш мене ми се лутите или се гневите на мене, што оздравив цел човек во Сабот. Ја направив нешто многу поголемо за здравијето на човекот. И се знае, не може да се спореди исцелувањето на фатениот човек, кој што 38 години бил парализиран, со здравствениот ризик за крварење или за од нехигиенски услови рак на грлото на матката или не знам што, Тоа се ситници, тоа, тоа не е ништо во споредба со делото што Исус го извршил. И 24 стих. Не судете според надворешноста, туку судете со праведен суд. Значи, евреите инсистирале, бедеќи рабинското правило, правилото значи што теолозите од тоа време, книжевниците во Израел, закониците наречени понатаму, го изгласале, а што Синедринот официјално го потврдил, значи, секое лекување, самото лекување, како дејност, било една од 39-те забранети дејности да се вршат во саботен ден. И се тоа е официјален закон, што важи за сите евреи. Ако ние имаме еден таков формалистички склоп, да ги толкуваме работите не по својата смисла, туку само по буквата, че по формата на законот, како што адвокатите и студиите ги толкуваат нештата, и ние да бевме на местото на евреите, ќе го осудевме Исус. Зашто? Бидеќи тој го крши правилото што важи за сите адвентисти, за сите саботари. он прекршил правило што важно за сите евреи. Меѓутоа, зашто го прекршил? Затоа што како господар на саботата, како некој што го имал авторитетот на самиот законодавец, како Божи син, покажал дека нивното толкување е погрешно. И ше нешке нагласам, Исус тоа не го направил како некој обичен протестант, кој што се дрзнал да го предизвика официјалниот авторитет и официјалното толкување, туку како оно што го имал авторитетот на законодавец. Затоа во својата одбрана, ако се вратиме во петата глава, што најмногу нагласува во својата одбрана пред Синедрионот? Го нагласува неговиот однос со Отецот, го, ја нагласува неговата божествена природа, Ако евреите тоа не го признаат, ако тоа не го увидат, ако тоа не го прифатат, джаве е се друго. Вопшто не е потребно да се навлезе во некоја а, законска дебата, што треба или што не треба да се прави во сабот. Тоа вопшто не е потребно ако, ако, не, ако не го сватат ова најбитното, кој е тој? Дека е тоа Божиот син, дека е тоа оно што има авторитет да зборува во името на Отец, дека е тоа оно кој што им зборувал на Стариот Израел, преку Мојсеја. Тој е, тој е оној значи кој што настапува во, во Божјо име, кој што им го дал законот на Синај и така натаму. Евреите не суделе праведен суд, вели Исус, туку суделе според надворешноста. Дали сме ние подобри од тоа? Дали, ние, дали човечки да судите според надворешност. Така прават сите. дали судот според надворешността е праведен суд? Не. Сам по себе не е. Надворешността може да биде критериум за праведен суд, тоа сам по себе не е никаков критериум. Треба да се испита духовно, да се испита од внатре некој проблем или ситуација, или да се даде суд за некој човек. Од 25 стих па надолу, целата ова, значи последните, последниот втор дел од главата, се занимава со еден конкретен, со конкретни настани, што се случила како последица на овие Христови говори. Вели тогаш некој од Јерусалим рекоа, не е ли овој што го бараат да го убијат? Значи сега самиот народ посведочил дека Исус е баран за да го убија. Со тоа, Видете, тогаш некој од Ерусалим рекла, не е ли овој што го... Значи, како тоа, кој сте некои што тоа го знаеле? Значи, било јавна тајна дека Исуса го бараат за да го убијат. А предходно што кажал народот? Кој сака да те убије? Налагат и се кратки нозе. Било јавна тајна дека сака да го убијат. Синедријано дори не успеал да ја сочува добро таа тајна. И веќе некои знаеле дека Исус е баран за да биде убиен. Ета јавно говори и ништо не му велат. Овие што го поставиле тоа прашање се чуделе, зошто овие што сакаат да го убијат, па зошто не го апсат, зошто, зошто не му се пуштат едноставно, да го фатат и да го убијат. Што мислите зошто? Секаде Во секоја прилика, откако веќе почнале да коваат планови за да го убијат, еврејските водачи не сакале тоа да го направат јавно. Зошто не сакале јавно да го направат? Тоа не сакале да го направат јавно од демократски причини. се плашале заради народот. Едноставно вели Библијата. Зошто се плашале? Зашто народот го сакал Исуса. Овие што го поставиле прашањето и се чуделе зошто не го фаќаат, зошто не го апсат, да не се го и началниците дека е тој на вистина Христос, што не го апсат. И сега настанала една забуна ова бил еден критичен момент. Знаете како, како што во секое време постои, се пушта во јавност некоја лага која што има за цел да ја камуфлира вистината, да ја девалвира вистината. Како што самите рековте вие, зашто, постојат, зашто се пуштат во јавност ово измејативе 4-5 години, сите овие лаги, дека на некој одреден датум ќе настапи крај на светот. Што живееме на вистина во последното време, кога Христос треба да дојде, кога треба да настапи судниот ден, и сега непријателот сака со позната стратегија да ги збуни луѓето, суфлирајќи им информации кои што се слични на вистината. Оние што ја читаат Библијата знаат многу лесно да го разликуваат фалсификатот од оригиналот. Меѓутоа, оние што не читаат Библија, едноставно се збунети. Ке бидат збунети. Сега, после сите овие промашувања, кои што се знаело дека ке бидат промашување и пред тоа, кај оние кои што, кај народот, значи кај јавноста, оние што се предмет на медиумска манипулација, се создава впечатокот, а, сега утре и <laughs> кој сака нека зборува за крајот на светот, како детето што викало волк, волк. Кога викало на вистина дека иде волк, нема да му веруваат. Во Христо време постоела една дезинформација која што се ширила меѓу народот, значи некое верување кое што не се ни знае од, од кого потекнало, а тоа било дека кога Месија ќе дојде, никој нема да знае од каде потекнува. Никој нема да знае од каде дошел. И сега, бидеќи за Исуса се знаело од каде, тогаш, а, тој не може да биде Месија. Нели во една друга ситуација рекле евреите, па овој, нели овој синот на Јосиф, на столарот, го знаеме, него и неговите браки Човек се. Че го знаеме, овој, овој е наш човек. Ој од мајка роден. Наводно Месија нема да биде тоа. Ќе биде некој што од никаде ќе се појави, буквално како да падне од небо. И евреите верувале на оваа лага. Значи, верувале на некоја популарна дезинформација која што се ширела по пат на усмено предание и луѓето многу многу и не проверуваат, не се склони да проверуваат. Туку се склони лесно да купуваат, што велат американците, лесно да да прифаќате нешто непроверено, некритички. Но овој го знаеме од каде, ако ќе дојде Христос, никој не ќе знае од каде. Значи еве таа дезинформација. Тогаш Исус получувајќи во храмот извика гласно и рече, и мене ме познавате и знаете од каде сум. Но само од себе не дојдов, току ме, тој што ме прати е вистинитиот. Него вие не го познавате. Јас па го знам, зашто сум од него и тој ме прати. Како што гледате, Исус многу, многу и не се зафека сега да дебатира колку е вистинита или невистинита лагата во која што луѓето поверувале популарната лага, туку сака да го насочи нивното имание кон нешто друго што е многу поважно. Тоа што вие ме знаете е една работа, но треба да знаете која тој што ме прати. Значи, вие не знаете јас од каде дојдов. Моето вистинско потекло не го знаете. Вие мислите дека сум син на столарот, но тоа не е точно. Јас сум син на небесниот Отец. Исус ги прикажал сите негови современици како оние што не знаат, не го познаваат ни самиот Бог во кого верувале. А јас пак го знам зашто сум од него и тој ме прати. Ови збори може би биле претешки за нечија гордост, бидеќи веднаш следниот стих вели Тогаш сакаат да го фатат, ама само сакаа. <laughs> Како жабата што одлучила да скокане. <laughs> Но никој не кладе рака на него. Зошто? Како и на многу места што се кажува во Евангелијата, бидејќи се уште не беше дошол часот негов. Да, убаво пишува Елена Вејд во ова глава Копнежна, којте тахвенија два дена ја читав, баш. Самиот Исус не се брзал да предизвика криза прерано во својот живот. Затоа и тајно отишел во Иерусалим, Не заедно со своите браке, како што тие сакале. И самиот знаел дека секој битен момент од неговата мисија си има своје време. Како го знаел времето? Го знаел според еврејските празници. Според календарот што, што им бил даден на израелците, уште во времето на Моисеј. Тој ги, го знаел значењето на секој од овие празници и што требало да се случи на секој од нив. 31 стих ни вели, че внимавајте, ова, се, ова е се пред воскресението на Лазар, Значи, уште тогаш, мнозина од народот поверуваа во Него. Мнозина од народот поверуваа во Него. И велеа, кога ќе дојде Христос, зар ќе направи поголеми чуда одлуку што направи овој? Ово прашање било поставено од еден млад евреин, некаде за време на Втората светска војна, кој што отишел кај својот рабин и му рекол, кој ќе дојде нашиот Месија, дали ќе направи поголеми и пославни дела, од оние што ги направил Исус. На ова прашање младиот Феврин не добил одговор. Рабинот не можел да му одговори. Не постои човек што може да одговори на ова Тешко е да се замислат дела поголеми и пославни од Христовите дела. Тешко е да замислиме некој друг кој што ќе направи поголеми и пославни дела од Христовите дела. Таков впечаток стекнал народот во негово време. Чуја фарисеите дека народот така зборува за него, па тие и првосвещениците испратија слуги да го фатат. Е, сега ова беше премногу опасно. Штом народот, мнозинството од народот верува во него, Треба нешто да превземеме. И се решија да го фатат. Испратија и слуги да го фатат. Тогаш Исус им рече, уште малку време сум со вас, а потоа ќе отидам кај оној кој ме прати. Со други зборови, он им вели, нема уште долго да ве нервира. Им кажува дека многу скоро ќе замине. ќе ме барате и нема да ме најдете, вели. И каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. Дори не, сум, не знам какви спейс шатлови од 20 и 21 век. Човек таму не може да припари. Да не лаже дека одеше на месечината, па камо ли подалеку. мислам, тоа самите американци тврдат дека се работи за измама одењето на месечината и некои тоа го документираат на интернет. Одамна е тоа достапно. А јудеците си рекоа меѓу себе, каде ли ќе оди овојта да не можеме да го најдеме? Да не сака да оди при раселените грци, или, како што вели еден превод, растарканите, па и нив да ги поучува. Ова било кажено во Мајтап. Значи, евреите за грците имале многу ниско мислење. Значи, грците имале никаков углед во нивните очи. И често пати ги користеле грците за мајтап. Елена Вајд пишува, иако овие зборови били изречени, значи, како подбив, во подбив, всушност, На овој начин самите јудејци не биле свесни дека ја опишале Христовата мисија. Всушност тоа и било предскажано од страна на пророците. Што рекол уште патриархот Јаков, дека кога ќе дојде оној кому му припаѓа јудината палка, кому му припаѓа власта на Израел, кога ќе дојде ветениот Месија, нему ќе му се покоруваат народите 49 глава од Битие. Уште во првата книга Мојсеева било проречено дека кога ќе дојде Месија нему ќе му се покоруваат народите. Избраниот народ нему се покорил, иако мнозинството поверувал во него, заради водачите кои што превзеле мерки тоа да не се случи. И Христос да биде отфрлен, но мнозина народи го прифатиле. И Евангелието успешно се проширило поситенез на божички народи. Што значат овие зборови ке ме брате и не ке ме најдете и каде што ќе бидам јас, вие не ке можете да дојдете. А во последниот голем ден од празникот, застане Исус и извика со висок глас велејки, кој е жеден нека дојде кај мене да пие.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 ќе оставиме простор да размислуваме следната сабота. А тогаш веруваме ќе завршиме седмата глава. Нека му е фала и слава вечно. Амин.